ยังกินจวิตังอิทวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังบณิตัง นาโนสมังอธิตถากเตนะหิดัมบิมุตเทรัตนังบณิตัง เอเดนะสัจเจนะสุวัติหัวตุหายังวิรากังอมตังบณิตังยาดัสกาสกยมุนีสมาหิโต นาเดนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอีดัมปีธรรมเมรตนังบณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตุยัมบุทเสโทปริวันนยิสุจิงสามาธิมานันตริกัญญมาโหสามาธินาเตนะสมุนวิจติอีดัมบีธรรมเมรตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยปุกลาอัตสตังบาสทาจาตาริเอตานิยุกานิหุนติเตดักินยาสุกตัสสาวกาเอเตสุดินานิมหาพลานิอิยัมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนัสัเจนัสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะดัลเทนะนิกามิโนโกตมัสสะสนามิ เอปกิปตาอมตังวิกายหาลาธามุธานิพุติงบุญจมานาอิยังปิสังเคระตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวสมิงเอขีนาบิจาวิรุณิชันดา นิบันติทิรายทายังบดีโป ඊයම් පිසං කේරතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවති හෝතු